marka simore sappo e jeegom nden yehi ha ñalawma foftere o ɓenni mariyama magdala e mariyama yummum yaguba kañumen e salomé coodi ureteeri ngam urnoyde ɓandu ndu subakalaw ñande hoore yontere ɓe payto yanade to tawi nangue fuɗi ɓe goni e wiyodirde koye mabɓe ono dagnanaw en ala yippine e ndemale kono nden be bemti gite be ji hayre nde kayre fo e teddude nderegnama de fawa bange e won saha be naati e nder yanande he be tawi ton suka gorko ine borni wutte danejo ine jodi bange nyamu be kulino feewi suka gorko o wiibe woto kule mate wona ko yesu mo nazaret penganodo o jiloto don wala do o wurti jewe no mo wadano o nani joni noon jehe mbiye almuɓe makko ɓe e piyerre maw ardoyo on galile ko toon jiyotonmo hono no wiruno on ni e on saaha rewɓe ɓe jalti yanane nde dogi ina cinña ina naji kono ɓe kalanani ɗum hay goto saabu koɓe hulnoɓe nde yeeso wurti subaka law ñaneji hoore yontere adi feñande ko mariama magdala mo riddono seyɗeneji jeeɗiɗi e mum o on ne yeehi habroyde ɗum wondunoɓe makko ɓe tawi ɓen ina gondi sunare ina goya kamɓe fo e nande o wurti te mariyama yimo ɓe jaɓananimo caggal ɗum o ƴetti mbaadi gondi o feeñani almuɓe ɗiɗo wonnoɓe e yolde ɓe garti habrude ɗum heddiɓe ɓe kono ɓen jaɓani haala mabɓe caggal ɗum o feeñani sappo e gooɓe tawi ina ñaama o feliriɓe ŋakkede mabɓe hoolare e tir horagu mabɓe saabu ɓe gonɗinani haala yinoɓe mo caggal nde o wurti ɓe caggal ɗum o wiɓe jeehe e nder aduna he foof no fotiri jeey noon kabaru moƴƴo o tagore foof kala gonɗinɗo baptisa ma dande kono kala mo gonɗinani ma fawe kuugal ko ɗiɗo mandeji jogori wondude e gonɗinɓe ɓe maɓe diddu seyɗaneje indam maɓe kaal ɗemɗe kese maɓe jaggu baaji leydi e juuɗe maɓɓe hay so ɓe njari posone hay huunde waɗataaɓe maɓe paw juuɗe maɓɓe e ñawɓe cella hono noon caggal nde joomiraaɗo yeesu haalde e maɓɓe ɗum safaa faade dow asaman jooɗoyi ñaamo allah almuɓɓe njehi yeeynoyde baŋ yo baŋ kabaaru moƴƴo o joomiraaɗo o ene wonduno e maɓɓe te ina gogdiri retno konngol ngol mandeji jadatnoɗi e maggol ɗi